نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم ما رأيتم درة عين لها فيها علم أوما رأيتم درة عين المها فيها علم قمرا أراها إنها بدر إذا ما البدر كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب ألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب ألم ولا إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد prošli put smo ponovili znači sam uvod u ovaj sažetak komentara Kitabu Tauhida i stali smo na trećem poglavlju, odnosno završili smo i to treće poglavlje koje je naslovljeno ovdje da onaj ko ostvari tevhid da će ući u ženet bez polaganja računa. Ispomenuli smo znači hadite koji spominje šehr Muhammed Abdul Wahab hadith da će ući znači od umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa onih koji neće znači polagati račun bez polaganja računa od to je 70.000 onih koji nisu tražili da im se uči ruke, niti se liječili žigosanjem, niti su, znači, bili sujevjerni, niti su, znači, bili sujevjerni u onom smislu kako je bilo poznato kod predislamskih Arapa, da bi ako kad krenu na put vide neku pticu, određenu vrstu ptice, iako poleti ovako ili poleti onako, na osnovu toga donosili odluku da li da nastavi put ili da se vrati i tako dalje. Pa se zbog toga što se odnosilo na ptice, to zove u arapskom tatajur, ali je, to se odnosi i na sve ostalo, znači da se na osnovu nekih pojava ili nekih susreta sa nekim bićima ili pojavama i tako dalje, da se na osnovu toga donosi odluka da li da se na nečem ili da se od nečega odustane i tako dalje. U stvari, ovo se može prevesti kao zločudnost, jel tako? Ili zla znači zloslutnost, nije zločudnost, zloslutnost, znači zloslutnost, jel tako? E tako bi se moglo značiti. da šta god vidi, odmah sluti zlo i uplaši se toga i vrati se. Pa ako ne bude imao toga kod sebe, znači ne bude i traži da mu suči ruke i na Allaha se bude oslanjom, a tevakul na Allaha subhanahu je od ključnih stvari koja ide uz tevhid, jer ko Allaha subhanahu poznaje i ko Allaha subhanahu wa spozna kroz njegova savršena svojstva i najljepša imena i na njega se istinski oslone, znači ostvario je ostvario je i na njega će se osloniti samo onaj koji istinski u njeg vjeruje i koga je upoznan kroz njegova savršena svojstva i najljepša imena. Jer ako je Allah subhanahu kod mišljenja svoga roba, je tako? Kako kaže u hadisu, ja sam kod mišljenja moga roba o meni. Pa ako robu Allah subhanahu lijepo misli, Allah subhanahu u ta'ala mu lijepo i dadne, tako? Ima lijepo mišljenje Allah subhanahu ta'ala. Dobro. Sljedeći poglavlje, četvrto poglavlje je strah od širka. Obzirom da smo ovo malo detaljnije komentarisali, pročitat ćemo samo šerijatske dokaze koje je spomenuo šeji Mohamed i kratko se podsjetiti zašto i zbog čega su ti dokazi baš ovdje pod ovim spomenu. Pa kaže strah od širka i spominje kuranski ajet inna Allahe la yakfiru an je bihi wa yakfiru ma dalike Allah subhanahu wa ta'ala zaista neće oprostiti da mu se čini širk. A oprostit će mimo toga, znači mimo širka, ispod toga. Ili kako god. Znači, maduna dalike ispod toga, što je manje od širka, znači što nije širka. Oprostit će li meni je šta kome hoće. Pa ovaj rajet ovdje došao u kontekstu, znači, isticanja stvarnosti širka. Ali se šta je to širk? I pogubnosti širka. I ako Allah subhanahu ta'ala kaže za nešto da ga neće oprostiti, onda je to znači vrhunac prijetnje. To je vrhunac prijetnje. Jer ni za jedan drugi grije i ni za što drugo Allah subhanahu ta'ala nije zaprijetio ovom prijetnjem. Kojom? Da neće oprostiti. Znači sve druge grije, sve druge grije Allah subhanahu ta'ala će oprostiti. I ovo je stvar koju mnogi ne mogu, znači kod mnogih ljudi ne može ovo da dopre do njihovog srca i da zaista smjesti tu gdje treba, da shvati to tako, da Allah smanav tajala širk neće oprostiti, da širk i iman se ne mogu sastaviti nikad, da čovjek ako je mušrik nije više musliman, ako čini širk, da je završio sa islamom, da je izašao iz ne mogu nikako to da shvati, da pojmi, jer je suština slanja svih poslanika šta? Negacija širka i uspostavljanje i nisu počeli poslanici ni dolaziti, niti je Allah slav dok se nije pojavio širk. I prije Nuh kao prvog poslanika ljudi su griješili, tako? Ademovi sinovi su se pobili, jedan drugog su ubili, tako? Ali ništa od tih njihovih grijeha nije bio sebebom da dođe poslanik, tako? Ali onda kad su učinili širk, onda Allah tela tada šalje Nuha pa ih je Nuh upozorio, pa tako. Pa je uništio sve mušike, ostali su samo oni koji su samo Allahu i činili. Pa su opet poslije zavutali, Kad su učinili širk, opet su dolazili poslanici. I tako sve. Znači, slanje poslanika, suština svak dave svakog vjerovjesnika. Jeste ljudi, ostavite se širka. I samo Allahu i činite. To tako Nesvatljivo znači nisam kad, ga Allah smano tada počasti da ovo spozna onda se ibrati je kako tako jednostavna stvar ne može da dopre do svijesti ljudi čak mnogi koji se pripisuju znanju i smatraju se učenim ljudima ne može, vidiš ti da do njega nije doprlo to do njegove svijesti nije došlo to nije to uslov njegovo srce ta spoznaja je jednostavna da je suština svakog poslanstva i objave svake Allahove šta? Zabrana širka i naređenje teuhida i naređenje teuhida. I sad tim je došao Muhammed sallallahu alaihi I to Allah neće oprostiti. To Allah neće oprostiti. Kako ovo vidimo? Vidjet ćete kroz njihov govor, kroz njihovo razmatranje, posmatranje stvari, kroz njihovu strategiju, kroz njihovo ponašanje, kroz njihovo shvatanje sadašnje situacije, analizu, kroz njihovo postavljanje prema određenim problemima, ti vidiš da se on postavio prema tome kao prema nekom običnom grijevu. I vidiš, na primjer, da kad govorimo o teuhidu i kad zbog teuhida mnoge stvari dolaze u pitanje, posao, plata, bezbjednost, sigurnost, odmah ljudi šta to stavljaju sve ove stvari koje smo od Dunjaluka nabrajali stavljaju da je to veća opasnost od opasnosti širka. I na kraju svega toga nisam šta da svu ovu priču svedemo naš. Ljudi ne shvataju ovu prijetnju da Allah smano neće uprostiti i da mušik ne može biti musliman I da je mušik uvijek mušik. Čak i ako dokaz nije do njeg došao. Čak i ako bi uzeli da da je čovjek od fetre, znači od perioda kad nema poslanstva i kad nema nikakvih tragova poslanstva i kad nikakav dokaz do njega nije došao od Allaha subhanahu wa ta'ala. Opet je mušek na dunjavku. I opet za njega ne činimo dobro. Niti tražimo oprost. Ništa. Niti mu se klanja žena, Ništa. Na dunjavskim propisima niti se naslijeđi. Ništa ga ne slijedi kao muslimana. On je mušek. Ali šta? na ahiretu, ako zaista do njeg dokaz nije došao, bit će iskušan prema hadithima koji smo spominjali, to smo prije kad smo čitali onaj poznati muhtasar, on se samo zove tako, sažetak, i niko ne spominje sažetak čega, zato što znaju dobro. Svima dobro poznati sažetak, a muhtasar. jedini sažetak čije ime nije važno. Sljedeći dokaz kaže kuranski ajet u stvari dova Ibrahima a.s. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu tako spominje dovu Ibrahima a.s. Kako je Ibrahim a.s. dovio? Između ostalog u suri Ibrahim uvađenubni uvenije en navoda asna. Malo prije kad smo govorili ko ostvari teuhid, prvi ajet koji se spominje, u kojem se spominje, spominje se ko? Ibrahim a.s. Pa tako, kao onaj koji je ostvario teuhid. Inne Ibrahima kana Jel tako? Sjećate se, tako? Kao čovjek, kao primjer koji se zove ummetom zbog toga što je stvario tevhid i nije bio mušrik. Kad su svi stanovnici zemlje bili mušrici, on nije bio Jel tako? S tim da mu je poslije fa'amana u lup, povjerovao lup. Jel tako? I zamislite se. On koji Allah stvarno tada čini primjerom mu, muvahida. I na više mjesta u Kuranu spominje kao primjer te i muvahida i primjer onoga koji se odrekao širka, on za sebe strahuje i za svoje sinove šta, od čega? Od širka, kaže gospodaru, sačuvaj mene i moje sinove da obožavamo kipove, odnosno da ne obožavamo kipove ili kako bi mi rekli ispravno. Sačuvaj mene i moje sinove da slučajno ne bi obožavali kipove odanji mene i moje sinove od obožavanja kipova. Rabbi innehunne adlelne ketira minen nas. Gospodaru, zaista su one zavele mnoge ljude. One ovdje u arapskom jeziku ženski rod. Kipovi, oni. Zaveli mnoge ljude u zavod, odveli mnoge ljude. Zapravo u njegovo vrijeme sve ljude. I kad je vidio Ibrahima, ali to tako, a on zna za sebe da on insan čovjek, koliko ljudi zaglivilo u širk, šta je uhvatio Stra i onda pribjegava Allahu gospodaru ti mene sačuvaj moje sina strah pa tako a nije rekao ko što danas govore ma nije valjda moguće da sam ja jedini u pravu ili kako to ba ih svi sad mušici i vidi ovi sve protekvirše niko nije ostao najjači šrijatski dokaz njihov je pa ne ostade niko nije tako govori kaže gospodar sačuvaj ti mene i moje sinove da mi ne činimo širk. I ja volim Allaha subhanahu wa ta'ala da sačuva mene, da sačuva mene i vas i naše porodice i naše sinove da ne zapadnemo u ovaj širk u kojem su zaglibili mnogi ljudi. Reći ćemo ko što je rekao Ibrahim, mnogi ljudi. Kethira nas. Pa zatim, sve su primjeri koji ukazuju znači na strah od širka, koji Ibrahim ali se nam strahov od širka. A njegovi sinovi, ko su njegovi sinovi? Ismail ali se koji kaže ja da tif'al ma to'ma, o oče, radi što ti je naređeno, za ti mene, se teđi do inša Allahu sabiran, mina sabirin, vidjet ćeš inša da sam ja od strpljivi. Za njega Ibrahim a.s. strahuje od širke, tako? Za njega je strah da ne bude mušrik pa i Jakub, da tako, koje je Allah subhanahu wa ta'ala toliko spominje i ističe kao poslanike, kao Allahu odane robove, tu su Ibrahimovi sinovi. Ibrahim kaže, gospodar mene i moje sinovi, a svi su poslanici. Sačuvaj da ne bi ibadet činili kipovima, asna kipovima. Znači nije bilo kojeg širka, nego baš da ne bi ibadet činili kipovima. Zamislite ovo La havla na Da bi danas moram ovaj slučaj, ne znam, prošli put kad smo komentari, možda sam ovo ispričao, ja ću opet ispričati. Kad su talibani uzeli rušit lud, kip ko planina, kad su ga počeli rušit pojavili su se mučenjaci u islamskom svijetu koji su napravili na brzima ekipu za spašavanje budi. I delegacija odmah posjeta Afganistanu u da spase budu, da ubijede mola Omara, pa su otišli gore i ubjeđivali ih da to ne radi. I onda su pojavili razni natpisi, tekstovi, oglasili su se mnogima. I onda sam čitao, tad sam bio student, jedan tekst gdje jedan egipatski moćanja piše o tome kako to nema nikakvog smisla. Dokaz je što to ashabi Ridvanullahi ali nisu radili u Egiptu. Ostavili su i piramide i ostavili sve one kipove. To je jedan dokaz. Drugi dokaz da više uopšte ne postoji opasnost od obožavanja kipom. Bilo neko. sad je ljudska svijest narasla. Ko bukva narasla. Ljudska svijest. A, narasla. Tako uznapredovala i to više jednostavno nema opasnosti od onaj koji je bio u Kairu, složite se sa mnom da na svakoj i kružnom toku imaju kipa, Imaju živi kipa. Egipćane baš sam sretao u arapskom svijetu koji sa sobom nosaju male one kipčiće, statue faraona. Ni manje, ni više faraona. Sa slika ono ušarano, fino, prutke. Aha, I nema više opasnosti pa tu je Ibrahim miskin bio u opasnosti sallallahu alaihi wa ala Muhammed sallallahu alaihi wa sallam znači on je bio u opasnosti njegovi sinovi poslanici bili u opasnosti od obožavanja kipova a ljudi danas su pametniji od njih na većoj uput za njih nema opasnosti e tako kad se ljudi osjete sigurnim od širka onda baš u širk zaglave, je tako? Baš onda, je tako? kao što kaže Abdullah ibn Masud, za nifak. Kaže, od nifaka je siguran samo munafik. On zaglivio nifaka, on za sebe siguran da Ali pogledaj Selefa, kako su njihova srca bila, znači njihove oštrovnosti, kako su njihova srca bila živa i kako su stvari prepoznavali. Pogledaj kako je Allah spavno na jeziku Abdullah ibn Mas'uda dao da iziđe ova rečenica. Ha? Pa nijedan od nas to nikad Allah zna, kažem nikada. Kad bi neko to od nas skontuje, baš tako tu definiciju. E tako isto možemo reći za ovaj širk. Čim ga se ljudi ne boje odmah u njeg zapam. A to je najstrašnija stvar. imao ništa gore što samo može zavesti. Od tog musibeta. Da zapadne u širk. Ima šta gore na Da te uhvate, da te zakolju, da te raspolove, iste steraju, da te ne, nečim iskidaju na električnu stolcu da te stavi, da te objese za noge, da te Što god ti uradi, ništa, nikakav musiven. A? Naspram čega? Naspram toga da nisam zapadni u širku. Svako vrijeme ima svoj poznati musibet, je tako? Ovo vrijeme musibet, ovog vremena je širku u Širku Širk Gdje se ljudi čak u ime Islama i dave upuštaju u U donošenje propisivanje za zakon. A jedini zakonodavac je ko? Allah smanta. I niko nema mimo Allaha pravo da bude zakonodavac. Br, naher, kaže u hadithu, ako vahu ma ahafu alikum a širka Najviše se za vas bojim malog širka. Pa je upitan Rasul sallallahu alaihi sallam o malom širku, pa je rekao to je erija, to je pretvaranje. To je pretvaranje. Znači, vidi se, Resul sallallahu alaihi sallam se za ashabe najviše boji malog širka, malog širka. Znači nije, ne izvodi izvjer. Mali širk ne izvodi izvjer. Rija ne poništava sva djela. jel tako? Nego samo ono dijelo u sa kojim se pomiješa. Je tako? Rija, znači, i taj mali širk, njega Allah stano ta kažnjava, ali ne gdje? Vječno, Pa se opet Resul sallallahu alaihi sallam za ashabe, za za najbolju, je tako, generaciju, njima se obraća i kaže najviše se za vas bojim toga. Subhanallah. Pa zašto Šeji Mahmed ibn Abdullahab spominje sad ovaj hadith ovdje kad se odnosi na mali širk. Kaže u komentaru zato što kad ti vidiš kako se oni bojali, kako se Resul sallallahu alaihi se ne za njih bojio malog širka, a, pored njihove vrijednosti, padla, pored njegovog imana, zrelosti, njihove znači, upute, da su svjedočili objavu i sve ostalo, a, pa šta je onda Mi se još više trebamo bojati čega? Velikog širka. Zato što, kaže dalje od Abdullah ibn Sauda da je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam, men mate vrhu jednu min duni Allahi nikad na. Ko umre, a dozivam mimo Allah subhanahu nekog drugog nida, tako suparnika Allahu, ušao je u vatru završni čin. Ušao je u vatru. Spominje ga imam Buhari, znači ovaj A kod muslima ima, spominje, ovdje sad samo spominje širk, jel tako? Ko doziva nekog drugog ima Allaha ušao u vatru. A ima muslim od Džavira on spominje da je rekao Rasul sallallahu alaihi sallam Men blati Allahe la yušiku bihi še'an dekala al Ko sretni Allaha ne bude učinio širk, ušao je u dženne. ومن لقيه bihi به شيئا al nar. Ako ga sretnije bude činio širk u šoju vatru. Gotovo. Presuđeno. Pa ovdje u drugom hadijetu, znači spominje se i širk i te i tevhid. U prvom hadijetu se spominje samo ko bude dozivo neko drugog mimo Allah ušao i u A ne spominje se teohid. Kaže u komentaru zašto? Zato što ako nema širka tu je teohid. Znači to su dvije suprotne stvari. Jedna mora biti prisutna. Ako nema širk, onda je tevhid i ne treba objašnjavati. Ako kažeš da onaj ko doziva nekog drugog ima Allah smanova da ušu u vatru, znači šta? Ne treba objašnjavati da onaj ko ne bude dozivu, ko ne bude činio širka, to je ušao u žene. tako? Jer kad nema drugog, jednog odmah je tu drugo. Dvije suprotne stvari. Ne mogu zajedno nikako. A ne mogu zajedno ni da ih nema ni jedni niti mogu zajedno oba dvije biti, niti mogu zajedno oba dvije da ih nema. Jedna je uvijek tu. Znači dvije totalne suprotnosti. Dobro. a pa to je strah od širka. E ovo, od od širka znači kao upozorenje, kao nasihat, kao skretanje pažnje. To da ostavimo znači noćima da pričamo o tome, da sjedimo još tako ne bi bilo malo. Pogotovo u naše vrijeme. Pogotovo u naše vrijeme gdje ljudi gledaju na širk kao muha sletla u nanos, malo da mu ne smeta. E tako gledaju na širk. Na one koji organizuju najveća širkilišta ovdje kod nas. Od i Djevojačke pećine, da tako? I ostali poznati znači širkijata, na njih se gleda kao na našu braću muslimana. A onaj ko digne glas protiv toga, on je u zabludi, za lutu, novotar, najveći novotar. <laughs> najveći novotar. A Allah smano tega hvala, Allah nas je očistio od toga. Upravo ovaj ajet, pogledajte ovaj ajet. Allah neće oprostiti da se čini širk, a oprostit će mimo toga kome hoće. Jer ovdje Allah smano tega i kroz ovaj ajet mi vidimo da nismo na onome na čemu nas ljudi hoće da učini da jesmo. A to je šta? ovaj ajet razdvaja između puta ehlu i havariđa, haridžija, koji tekfire zaista muslimane. Zbog čega? Zbog grijeha. Islam se napije alkohola, oni ga protekfiri. Učini zinalog, oni kažu kafir. Jel tako? Ukrade, oni odmah, jel tako, kažu ke Mi ne kažemo tako. Jer kaže u ovom ajetu, a mimo toga će oprostiti kome hoće. Pa ako će Allah tela to oprostiti, kako ćemo reći da je a Allah će mu oprostiti. Može to? Ne može. Znači nije kafir. Čim će mu Allah oprostiti? Nije kafir. A ne može se, kaže u komentaru, odnositi da će oprostiti nakon te ubi. Ne može se odnositi na to. Zašto ne može? Ne može se reći, Allah neće oprostiti da, mu se čini širk, a oprostit će ostale grije kome hoće ako se pokaju. Ne može se tako reći. Zašto? Brzo, brzo, zašto? Allah s čim se pokaje sigurno. Zato što će i širk oprostiti ako se od njih pokaje. Kakva je da razlika kad širka i ostali grijeha? Pa i širka Allah oprašta ako se pokaje. Zašto? Zato što imamo drugi ajet. Koji? Inna Allaha jakfiru dunube džemija. Allah oprašta sve grijehe. E ovaj drugi ajet da Allah oprašta sve grijehe je kulli ibadi jerledine esrafu ala posim reci svojim robovima, robovima koji se prema sebi puno ogriješili, tako? Reci njima da Allah oprašta sve grije, znači nek se pokaju i od kufra i od širke, od svega nek se pokaju. Nikad ne mogu zgriješiti toliko da se od toga ne mogu pokajati. Ljudi rade širka, ne znam da je to, on ovdje tam radi, čini tamo širk, pa je umri sa tim. Ja ne. znam, ničim ko objasni to je on umri sa tim. nije opravdan, nije opravdan. Nema opravdanja u širku, nema opravdanja u širku. Ako ga ko slučajno zaustavi i kaže mu, pazi, to je širk, to Allah nikad neće oprostiti, gotovo. A na kraju krajeva, Kur'an mu je dostupan. je pogled, uglavnom, razmišljajte ovo. Razmišljajte ovo. Ovo nikad kraja nema ovo da istrpi i da se prestane živjeti. Razmišljajte. Tako opasna stvar, tako raširna. I tako ljudima teško da shvate je, jedno, jednostavno da shvate da jedan i jedan, dva, to nema ništa jednostavnije. Kad pogledaš, znači, kroz čitav Kur'an i kroz čitavu istoriju od i a.s. suština slanja svih poslanika je borba protiv širka. I sad odjednom širk postao tako nepoznanica neka. Ili neki, hajde, opravdat ćemo ga neznanjem, ili šta ćeš, pa čovjek je mukarlit, sljedbenik. Nije on kriv, ovi ga zaveli stani, šta je suština poslanstva ovdje? I općenito našeg postojanja, šta je? Tevhid, je tako? I vadet Allah te, robovanje Allah subhanahu I onda kad se obazriš i vidiš stanje, onda vidiš da je ovo stvarno pred kijanet, stvarno pred sudnjim. Ne šta su ljudi okresni, okresni, okresni. zaglibili, zaglibili u širk. Allah mi stane. Allah da nas Ajmo, demokratija i to se može svrstati pod širkom, kufrom, kako? Širk. Širk. Ovo širk, zato što Allah, uz Allah da, znači imaju još nekoga za zakonodavnost. Pravi širk. Nemojte nikad govoriti čisti. Pravi pogani širk. Kažu čisti kufr. Allah, kako se čisti kufr? Pravi pogani širk i kufr. Zašto? Zato što se uz Allaha uzima još ne jedan, nego skupine za zakonodavca da propisuju zakon, da određuju ljudima šta im je dozvoljeno, šta zabranjeno. A ko su oni? Su oni stvoritelji ljudi da im određuju šta im je dozvoljeno, šta je Ili je Allah gospodar? I on ih stvorio jedino on ima pravo da im odredi ovo on je dozvoljeno, ovo on je Pogledaj ove slobode. Pogledaj kako te Allah oslobađa. Imam Allaha za gospodara i samo ti on more odrediti halal, haram. Niko više. A ovi se zaklinju u slobode, a onda ljudima nabace jarmove, pa tako terete. I ovi tegle, tegle, vidi nešto mu smeta, nikako da se malo staje ovo na vratu, ne može nikad da se sjeti, šta je ga toliko steglo, on hoće da trkne. A ovaj ga non stop pobjeđuje kako ti se slobodan, tako. Neki su zadovoljni. Zadovoljni, on voli te terete. <laughs> Te A, da Allah sačuva. Sve ste tu stanje, nema većeg poniženja. Nema većeg poniženja. Da insan dobrovoljno robije nekome ko ne zaslužuje, koji čovjek koji on treba da on bude u rob. <laughs> dobrovoljno robi. Još ga ovaj objeđuje tako da je on slobodan, a na mu jarmove, teljige, stejegovu, terete i on samo nosi nas. Hvala Allah koji nas je slobodi i učinio nas slobodnim. Allah je Zaista to kad se spusti koprena, to robovanje nečemu drugom. Ono Dobro. E, kad smo vidjeli znači šta je teuhid, važnost teuhida, tako, definiciju teuhida, te suština naših postajanja teuhida. Kad smo vidjeli opasnost od cirka, kad smo vidjeli kako treba bojati cirka, e sad sve kad si ti to vidio, znači vidio si šta je šehadet, la ilaha illallah, e sad sljedeći poglavlje, šta je? Pozivaj tome. Tako, sljedeći poglavlje, pozivanje šehadetu la ilaha. I to je ono što sam prošli put spomenuo. Znači nisi ti samo zadužen, et, mašal, ja sam u i samo sebi te čitav život kad ti mu vehid, ako moraš ustati protiv širka. Kako? Moraš pozivati u šehadu. Znači moraš negirati, osporavati. Kad smo govorili o značenju šehadeta, evo ga, i od značenja šehadeta jest to znači da ako osporavaš i negiraš širk, a pozivaš tevhidu, znači pozivaš šehadetu, da i pa evo posebno poglavi kaže kul hadihi sabili ad'u ila Allahi ala basirati ana wa man Reći ovo je moj put pozivam Allahu sa znanjem ja i, oni koji me slijede. Znači ja i oni koji me slijede pozivamo Allahu. Jel tako? Pozivamo Allahu. I to je put onih kojima se Allah subhanahu smilovao, kojima je dao svoje blagodati, jel tako? to put za kojeg mi na svakom rekatu dojimo da nas Allah na njega tako? Jedine sirata mustafim, sirata ledina je nam tjali, na put onih kojima skidao svoje blagode. E, koje je to? Din uput, tako? Kao što kaže Jusuf za sebe i za, svoje očeve, tako? Misli se ovdje na Ibrahima Salam, na Ishaka, Jakuba, tako? da nisu činili širk i onda kaže dalike min fadlillahi alejna wa ala nas. tu je od Allahove blagodati prema nama. Tu je blagodat da insan znači ne padne tako nisko da zapadne u širk. Da Allahu u bilo čemu i kroz bilo što pripiše nekoga još ili kroz, na bilo koji način učini nekoga Allahu ravni. To je od Allahove blagodati prema nama i prema ljudima ali većina ljudi tako, većina opet, dolazimo do većine, većina ljudi ne zahvalji ili većina ljudi ne zna. Pa onda drugi dokaz ovdje spominje od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu da je Rasul sallallahu alaihi sallam kad je poslao Muada u Jemen rekao إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله ti ćeš doći ljudima koji su ehlul kitabije, znači židovima i kršćanima u Jemenu, pa nek bude prvo u čemu ćeš ih pozvati šehadet la ilaha illallah. A onda kaže šeha Muhammed ibn a u drugom rivajetu ila an Allah. Da bude prvo u drugom rivajetu kaže, nek bude prvo u čemu ćeš ih pozvati da Allahu tevhid čini. Da budu muvahid. Šta to znači? Da ne širi, da ne čini širka. Prvo čišćenje od, od širka. Prvo čišćenje od širka. Fa in hum pa ako se oni u tome pokore fa a'limhum anna Allaha iftarada alaihim hamsa salavatin fi kul jevmi u lejla. Ako se u tome pokore, da Allahu ne čini širka, znači da ništa drugo ne ibadete, da nikome drugom ibadet ne čini, onda ih poduči da im je Allah obavezao da im je Allah u obavezu stavio pet dnevni namaza. Fa inhum ata'uke لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ako se oni u tome pokore, onda ih poduči da im je Allah subhanahu wa ta'ala u obavezu stavio sadaku koja se uzima od njihovih bogati i dijeli njihovim siromašnim. فَإِنْهُمْ أَطَاعُكَ لِذَلِكَ فَإِيَاكَ وَكَرَائِمُ أَنْوَارِهِمْ Ako se u tome pokore, nipošto ne uzimaju najljepši dio i najvredniji dio njihovog imetka, وَتَّقِ دَعُكَ الْمَظْلُمِ Čuvaj se dove onoga, onoga kome je nepravda učinjena fe inna ulejse vejneha u Allahi hijab. Zaista između nje i Allaha nema, nema zastora. Između dove mazloma i Allaha nema zastora. Pa onda spominje hadith da je Rasul sallallahu alaihi wa sallam rekao na dan Hajvera da ću zastavu, jel tako, sutra čovjeku koji voli Allah i poslanik sallallahu alaihi sallam i da ne čitamo sad, znači sve šta je se dogodilo da je Ali radijallahu anhu bio to jutro bolestan da su se ashabi natjecali do poslanika sallallahu alejhi bili oni oni kojima će dati zastavu pa kad mu je dao zastavu kaže i kad siđeš onda pozovi no tako šta im je rekao zati ih pozovi u islam pa ovdje pozovi ih u islam i obavijesti šta im je važiv od Allahovog prava prema njima tako mi Allaha da Allah uputi jednog čovjeka znači tobom bolje ti je od crvenih, jel tako, bolje ti je od crvenih deva. Pa ovdje da ih pozove u islam, znači da pozove židove, čem šehad, šehadetu upravo, doći su s ljudima od židovi, poznato da su bili židovi u Jemenu i kršćani. Pa vidi, židovi pozivaš i šehadetu la ilaha illallah, a oni već govore la ilaha illallah. Jel tako? Sveta, znači, naređuje Muazu i ovdje Ali radijallahu an, jer na Hajberu je ovo sa židovima, tako? Da ih pozove čemu? Čemu? Islamu, islam, odnosno šehadetu la ilaha illallah. A oni već govori la ilaha illallah, židovi. Ali da ih pozove la ilaha illallah, što upućuje na što? Upućuje znači na tevahid, da se klone širka, da se klone širka. Jer inače židovi općenito znači govorili su ovo, ali su činili čine mešhir. Pa je ovdje poziv njih u teuhid, u šehadet la ilaha illallah, nije da kažu la ilaha illallah, nego znači da prihvate teuhid, razumijem? Znači pa kad kaže reci la ilaha illallah, ne misli se izgo, izgovori. Ili kad u hadithu kaže ko kaže la ilaha illallah, ne misli se ko izgovori ko izgovori, jer židovi izgovaraju la ilaha illallah, jer monatici izgovaraju la ilaha illallah, pa će biti ispod kafira u tako? A izgovaraju la ilaha Pa kad u kaže ko kaže la ilaha ne misli se ko izgo, izgovori. tako? Jer židovi izgovaraju la ilaha Jer monafici izgovaraju la ilaha Nego ko kaže, ko tu bude tako vjerovao, ko to prihvati, ko tako bude mislio, jel tako? Ko tako bude živio. Jel to ovo I mnogi danas ko kaže la ilaha illallah ne se ko, izgo, ko izgovori nego ko kaže, čak i u našem jeziku i za mnoge stvari, za nekog, jel tako kažemo, a, taj, on kaže tako i tako. Ne misli se on izgovara to, nego on tako misli, tako radi, tako djeluje, nastupa tako, nastupa tako. E tako, znači, ko kaže Ra i tako, u tom značenju. Znači, pa je poziv ehlu kitavijama, židovima, u šehadet i ilaha illallah, šta? Se ostavi širka da se ostavi širka, nije da la ila ila Kad oni već izgovaraju to, kako njih pozivaš, de dođite, reste la ilaha illallah, a oni već to govore, nije. Nego de vi odazovite se u la ilaha illallah, odnosno klonite se širka, klonite se širka, pokorite se Allahu subhanahu wa ta'ala, budite mu pa smo i ovo poglavlje, alhamdulillah, spomenuli, je tako? Došli smo do tumačenja šta je to šehadet la ilaha Pa ovo poglavlje tumačenje šehadeta la ilaha i poglavlja iza njeg sve ti je to stvari tumačenje شهادة لا إله وشي مناسبة إن شاء الله لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم هيا قصائد سائلي قلب النوى ليس الشبم أوما رأيتم درة عين المها فيها يعلم أو ما رأيتم درة عين المها فيها علم قمرا أراها إنها بدر إذا ما البدر كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم كم عاشق في دربها يهوى الصبابة والألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب ألم فتخالهم أسدا إذا صرخت بهم خطب خطب ألم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم تلك العقيدة مقصدي هلا وعيتم من أرم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم ترك الغنى ولنفسه أغنى من البحر الخضم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم أو ما رأيت رأيتم خالدا ذلت لصارمه العجم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم أو طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم هذه سمية مزقت وبحربة الباغي الأدم هذه سمية من يتم الزقات وبحربة الباب الأذم هزأت بفرعون الذي قد هوى واستعصيتني ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم يا صاحي هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم يا صاحي هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم بالسوف بالسوط يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صمم بالسوط يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صمم صبر الهزابر لأنه عشق الهدى والبيع تم هذه مصارع عشقهم قرباتهم لله دم هذه مصارع عشقهم قرباتهم لله دم آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم آه لذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم ما صانها أحفادها كلا ولم يرعوا ذمم ما صانها أحفادها كلا ولم يرعوا ذمم تركوا النزال لأنهم لم يألفوا عشق القمم ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم يا أمتي ذهب الذون بعشقهم ساد الأمم يا أمتي ذهب الذون بعشقهم ساد الأمم عشقوا العقيدة أرخصوا روحا ونفسا لم تضم عشقوا العقيدة أرخصوا روحا ونفسا لم تضم يا أمتي فلترقبي فجرا يبيد لك الظلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم